chapter 13 Prade tes heortes tu pasca edos ho Jesus hote eleluthen autu he hora hina metabe ek tu cosmu tutu prostan patura agapesas tus irius tus ento cosmo es telos agapesen autus caedepnu genomenu tu diabolu ede de biblicotos es ten cardian juda simonos iscariotu hina auton parado edos ha iesus hote panta de doken auto hapater est tas keras kai hote apo theu ex eothen kai pros ton theon hupage egeretai ek tu depnu kai tithesin ta hematia kai labon lention diadzosin he auton eta bale hudor es ton niptera kai erxata niptein tus podas ton matheton kai ek to lentio ho ein diadzosmenos Ercatai un pros Simona Petron, kai lege auto e kenos kurie su mu nipteis tus podas apakrithe JESUS kai epen auto ha ego poio su uc oidas arti gnose de meta tauta lege auto petros u me nipseis tus podas mu es ton aionas apocrythei auto ha Jesus ean me nipso se uk ekes muras met emu. Lege auto Simon Petras curie me tus podas mu monon ala caetas keras tin cephalin. Lege auto ha Jesus ha leluminos u crean ecei e tus podas nipsasthai al estin catharos holos kai humes catharoi este al uki pantes e degar ton paradidonta auton dia tuta epen uki pantes catharoi este hate un enipsin tus podas auton kai elaben ta himatia autu ana person palin epen autois genoscete te pepoeca humin humes fonete me ha didascalos kai ha curios kai kalos legete e gar e un ego in ipsa humon tus podas ha curios kai ha didascalos kai humes ofelete allelon niptein tus podas. Hupodegma gar edoka humin, hina kathos ego epoiesa humin, kai humes poiete. Amen, amen, lego humin, uc esten dulos medzon tu curiu autu, ude apostolos medzon tu pemsantos auton. E tauta oidete, makarioi este ean poiete auta u peripanton humon lego ego oida hus exelexamen al hina hegrafe plerothe ha trogon met emu ton arton eperen ep eme ten paternan autu ap arti lego humin pro tu genestai hinna hotan genetai pistiusete hoti ego emi. Amen, amen, lego humen, ha lambanon ean tina pempso eme lambanei. Hade eme lambanon lambanei ton pemsanta me. Tauta epon ho Iesus et araxe to pneumate kai emartu resen kai epen amen amen lego humin, hoti hes ex humon paradose me e un es alelus hoi mathetai apo rumenoi peri tinos lege. En de ana kemenos hes ton matheton autu ento kolpo tu jesu hon egapa ha Jesus. Nue un tuto Simon Petros puthestai tis an ee peri hu lege. Epipeson de ekenos hutos epi ta stethos tu Jesu lege auto curie tis esten. Apocrinitai ha Jesus ekenos esten ho ego bapsas ta psomion epidoso kai embapsas ta psomion didosin juda simonos iscariote kai meta ta psomion tote eis elthen eis ekenon ha satanas lege un auto ha jesus ha poies poieson takion tuta de udes egno ton anakemenon pros te epen auto. Tinnis gar edacun epe ta glosa kamon eken ha judas, hati lege auto ha Jesus agorason hon crean ekamen, eis ten heorten, e tois ptokois hina te do labon un ta psomion e kenos eu ex eilthen en de nux. Hate ex eilthen lege ha Jesus nun edoxaste ha huios tu anthropu cae ha theos edoxaste en alto. E ha theos edoxaste en alto cae ha theos doxase auton en he alto kai euthus doxa se auton technia et micron meth humon emi zeitesete me kai kathos epon tois judaiois hoti hapu hupago ego humes u dunaste elthein kai humin lego arti Entolain tolein didomi humin hina agapate allelus, kathos egapesa humas, hina kai humes agapate allelus. En tuto gnosantai pantes hote emoi mathetai este, ean agapain ecete en allelois. Lege auto Simon Petros, curie, pu hupages, apocrythe auto ha Jesus, hapu hupago u dunasai moi nun akoluthesai husteron de akoluthesis moi lege auto petros kurie dia ti u dunamai soi akoluthesai arti te psuken mu hupersu theso apokrithe auto ha jesus tem psuchein su huper emu theses, amen, amen, lego soi, u me alector phonese, heos u aparnese me tris.